U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Vlast. Uzvišen je onaj u čijoj ruci vlast. On sve može. Onaj koji je dao smrt i život da bi iskušao koji od vas će bolje postupati. On je silni, onaj koji prašta. Onaj koji je sedam nebesa jedna iznad drugih stvorio – ti u onome što milostivi stvara ne vidiš nikakva nesklada, pa ponovo pogledaj vidiš li ikakav nedostatak. Zatim ponovno više puta pogledaj, pogled će ti se vratiti, klonuo i umoran. Mi smo vama najbliže nebo sjajnim zvijezdama ukrasili i učinili da vatra iz njih pogađa šeitane za koje smo patnju u ognju pripremili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 oprost i nagrada velika. Govorili vi tiho ili glasno govorili, pa on sigurno zna svačije misli. A kako i ne bi znao onaj koji stvara, onaj koji sve potanko zna, koji je osvamo obaviješten. On vam je zemlju pogodnom učinio, pa hodajte prijedjelima njezinim i hranite se onim što on daje njemu ćete poslije oživljenja odgovarati. Jeste li sigurni da vas onaj koji nebesima vlada neće u zemlju utjerati kad se ona počne iznenada tresti? Ili jeste li sigurni da onaj koji nebesima vlada na vas neće vjetar s kamenjem poslati? Tad biste saznali kakva je prijetnja moja. A poricali su i oni prije njih, pa kakva je samo bila kazna moja. Zar oni ne vide ptice iznad sebe kako raširenih krila lete, a iskupljaju ih, samo ih milostivi drži. On zaista sve dobro vidi. Ili ko je taj koji će biti vojska vaša i vama pomoći, osim milostivog? Nevjernici su samo obmanuti. Ili ko je taj koji će vas nahraniti ako on hranu svoju uskrati, ali oni su uporni u bahatosti i u bježanju od istine. Da li je na ispravnijem putu onaj koji se idući spotiče ili onaj koji pravim putem uspravno ide? Reci, on sve stvara i daje vam sluh i vid i pameti, a vi se malo zahvaljujete. Reci, on vas je po zemlji razasuo i pred njim ćete se sakupiti, a oni govore, kad će već jednom ta prijetnja, ako istinu govorite, reci, sam Allah zna, a ja sam dužan samo da javno opominjem. Kad je izbliza ugledaju, jad će prekriti lica oni koji nisu vjerovali i bit će rečeno, evo, ovo je ono što ste požurivali, reci, kažite vi meni, ako Allah pošalje smrt meni i onima koji su sa mnom, ili ako nam se smiluje, ko će nevjernike od neizdržljive patnje zaštititi? Reci, on je milostivi, u njega vjerujemo i na njega se oslanjamo, a vi ćete sigurno saznati ko je u očitoj zabludi. Reci, šta mislite, ako vam vode presuše, ko će vam tekuću vodu dati? Kalem u ime Allaha, milostivog, samilosnog. Nun. Tako mi kalema i onoga što oni pišu. Ti nisi milošću gospodara svoga lud. Ti ćeš sigurnu nagradu neprekidnu dobiti, jer ti si zaista najljepše čudi. I ti ćeš vidjeti, a i oni će vidjeti ko je od vas ludi. Gospodar tvoj dobro zna onoga koji je s puta njegova skrenuo i on dobro zna one koji su na pravom putu. Zato ne slušaj one koji neće da vjeruju. Oni bi jedva dočekali da ti popustiš, pa bi oni popustili. I ne slušaj nijednog krivokletnika prezrena, klevetnika onoga koji tuđe riječi prenosi, škrtaca, nasilnika, velikog griješnika, surova i osim toga u tuđe je pleme uljeza samo zato što je bogat i što ima mnogo sinova koji govori kad mu se ajeti naši kazuju to su samo naroda drevnih priče. Na nos ćemo mi njemu biljeg utisnuti. Mi smo ih na kušnju stavili kao što smo vlasnike jedne bašće na kušnju stavili kad su se zakleli da će sigurno rano izjutra obrati a nisu rekli ako Bog da. I dok su oni spavali, nju od gospodara tvoga zadesi nesreća i ona osvano opustošena. A u zoru oni su jedni druge dozivali, poranite u bašću svoju ako je mislite obrati. I oni krenuše tiho razgovarajući. Neka vam danas u nju nikako jedan siroma ne ulazi. I oni poraniše uvjereni da će moći to provesti. A kad je ugledaše, povikaše, mi smo zalutali. Ali ne, ne, svega smo lišeni. Po najbolji između njih reče, nisam li vam ja govorio da je trebalo na Allaha misliti. Hvaljen neka je gospodar naš, rekoši, mi smo u istinu nepravedni bili. I onda počeše jedni druge koriti, teško nama govorili su mi smo zaista objesni bili. Gospodar naš nam može bolju od nje dati, samo od gospodara našeg mi se nadamo naknadi. Eto takva je bila kazna, a na onom svijetu je, nek znaju, kazna još veća. Za one koji se budu bojali Allaha, bit će zaista dženneti uživanje u gospodara njihova. Zar ćemo muslimane sa nevjernicima izjednačiti? Šta vam je? Kako rasuđujete? Imate li vi knjigu pa u njoj čitate da ćete imati ono što vi izaberete? Ili, zar smo vam se zaklijeli zakljetvama koje će do sudnjeg dana vrijediti da ćete ono što vi odredite imati? Upitaj, ih ko je od njih jamac za to ili imaju li oni druge jamce? Pa neka jamce svoje dovedu ako govore istinu. Na dan kada bude nepodnošljivo i kada budu pozvani da licem na tle padnu pa ne budu mogli, oboreni pogleda i sasvim poniženi bit će nevjernici. A bili su pozivani da licem na tle padaju dok su živi i zdravi bili. Zato ostavi mene i one koji ovaj govor poriču, mi ćemo ih postepeno odakle se i ne nadaju patnji približavati i vremena im davati, jer je obmana moja zaista jaka. Tražiš li ti od njih nagradu pa su nametom opterećeni? Ili je u njih iskonska knjiga pa prepisuju? Ti strpljivo čekaj presudu gospodara svoga i ne budi kao Zunnun koji je u ogorčenju zavapio i da ga nije stigla Allahova milost, na pusto mjesto bi izbačen bio i prijekor bi zaslužio, ali gospodar njegov ga je odabrao i učinio ga jednim od onih koji su dobri. Gotovo da te nevjernici pogledima svojim obore kad Kur'an slušaju govoreći on je u istinu luda, a Kur'an je svijetu cijelom opomena. Čas neizbježni. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Čas neizbježni. Šta je čas neizbježni? I otkud ti znaš šta je čas neizbježni. Semud i Ad su smak svijeta poricali, pa je Semud uništen glasom strahovitim, a Ad uništen vjetrom ledenim, silovitim. Kome je on vlast nad njima sedam noći i osam dana uzastopnih bio prepustio, pa si u njima ljude povaljane kao šuplja datulina debla vidio. I vidiš li da je iko od njih ostao? A došli su Faraon i oni prije njega, i zbog odvratnih postupaka izvrnuta naselja, i protiv poslanika gospodara svoga se dizali, pa ih je on ne može biti teže kaznio. Mi smo vas, kad je voda preplavila sve, u lađi nosili, da vam to poukom učinimo i da to od zaborava sačuva uho koje pamti. A kad se jednom u rog puhne, pa se zemlja i brda dignu i od jednog udara zdrobe, toga dana će se smak svijeta dogoditi i nebo će se razdvojiti, tada će labavo biti i meleki će na krajevima njegovim stajati, a prijesto gospodara tvoga će tog dana iznad njih osmorica držati. Tada ćete vani biti i ni jedna tajna vaša neće skrivena ostati. Onaj kome se knjiga njegova u desnu ruku njegovu da, reći će, evo vam, čitajte knjigu moju. Ja sam čvrsto vjerovao da ću račun svoj polagati. I on će biti u životu zadovoljnom, u džennetu predivnom, čiji će plodovi nadohvat ruke biti. Jedite i pijte radosni za ono što ste u danima minulim zaradili. A onaj kome se da knjiga u lijevu ruku njegovu reći će, kamo sreće da mi knjiga moja ni data nije i da ni saznao nisam za obračun svoj, kamo sreće da me je smrt dokrajčila, bogatstvo moje mi nije od koristi, snage moje nema više. Držite ga i u okove okujte, zatim ga samo u vatri pržite, a onda ga u sinđire sedamdeset lakata duge vežite, jer on u Allaha velikog nije vjerovao i da se nahrani nevoljnika nije nagovarao. Zato on danas ovdje nema prisna prijatelja, ni drugog jela osim pomija, koje će samo nevjernici jesti. A ja se kunem onim što vidite i onim što ne vidite. Kur'an je doista govor objavljen plemenitom poslaniku, a nije govor nikakva pjesnika kako vi nikako ne vjerujete i nisu riječi nikakva proroka kako vi malo razmišljate. Objava je on od gospodara svjetova, a da je on onama koje kakve riječi iznosio, mi bismo ga za desnu ruku uhvatili, a onda mu žilu kucavicu presjekli i nikoga između vas ne bi mogao toga odbraniti. Pouka je Kur'an onima koji budu Allahova naređenja izvršavali, a zabrana se klonili a mi sigurno znamo da neki od vas neće on vjerovati i on će biti uzrok jadu nevjernika, a on je doista sama istina, zato ti hvali ime gospodara Tvoga veličanstvenoga. Stepeni U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Neko je zatražio da se kazna izvrši nad nevjernicima. Niko ne može spriječiti da to Allah, gospodar nebesa, ne učini. K njemu se penju Meleki i Džibril u danu koji 50.000 godina traje. Zato ti budi strpljiv na jadikujući. Oni misle da se dogoditi neće, a mi znamo da sigurno hoće onoga dana kad nebo bude kao talog od zejtina, a brda kao vuna šarena, kada bližnji neće bližnjega ništa pitati, iako će jedni druge vidjeti. Nevjernik bi jedva dočekao da se od patnje toga dana iskupi sinovima svojim i ženom svojom i bratom svojim i porodicom svojom koja ga štiti i svima ostalima na zemlji samo da se izbavi nikada. Ona će buktinja sama biti koja će udove čupati zvaće onoga koje je glavu okretao i izbjegavao, izgrtao i skrivao. Čovjek je u istinu stvoren malodušan. Kada ga nevolja snađe, brižan je, a kada mu je dobro, nepristupačan je osim vjernika, koji molitve svoje budu na vrijeme obavljali i oni u čijim imecima bude određen dio za onoga koji prosi i za onoga koji ne prosi i oni koji onaj svijet budu vjerovali i oni koji od kazne gospodara svoga budu strahovali, a od kazne gospodara svoga niko nije siguran. I oni koji stidna mjesta svoja budu čuvali i živjeli jedino sa ženama svojim ili sa onima koje su u vlasništvu njihovu, oni doista prijekor ne zaslužuju, a oni koji traže izvan toga, oni u grijeh upadaju i oni koji povjerene im amanete budu čuvali i obaveze svoje ispunjavali i oni koji dug svjedočenja svoga budu izvršavali i oni koji molitve svoje budu revnosno obavljali oni će u džennetskim bašćama biti počašćeni zašto se nevjernici prema tebi žure s desna i s lijeva u gomilama kako svaki od njih žudi da u džennetu živanja uđe nikada mi stvaramo od čega oni znaju. I ja se kunem gospodarom istoka i zapada, da ih možemo boljim od njih zamijeniti i niko nas u tome ne može spriječiti. Zato ih ostavi, neka se napričaju i nas zabavljaju dok dan kojim im se prijeti ne dočekaju. Dan u kome će žurno kao mirima hrle iz grobova izići, oborenih pogleda, i poniženjem opravani, to će biti onaj dan kojim im se stalno prijeti. Nu, u ime Allaha, milostivog, samilosnog. Mi smo poslali Nuha narodu njegovu. Opominji narod svoj prije nego što ga stigne patnja nesnosna. O narode moj, govorio je on. Ja vas otvoreno pominjem, Allahu se klanjajte i njega se bojite i meni poslušni budite. On će vam grijehe vaše oprostiti i u životu vas do određenog časa ostaviti. A kad Allahov određeni čas dođe, zaista se neće, neka znate, odgoditi. On reče, gospodaru moj, ja sam narod svoj i noću i danju doista pozivao ali ga je pozivanje moje još više udaljilo. I kad god sam ih pozivao da im oprostiš, prste su svoje u uši stavljali i haljinama svojim se pokrivali, bili su uporni i pretjerano oholi. Zatim ja sam ih otvoreno pozivao, a onda sam im javno objavljivao i u povjerenju im šaputao i govorio, tražite od gospodara svoga oprosta, jer on doista mnogo prašta. On će vam kišu obilate uslati i pomoći vas imanjima i sinovima i daće vam bašće i rijeke će vam dati. Šta vam je? Zašto se Allahove sile ne bojite? A On vas postepeno stvara. Zar ne vidite kako je Allah sedam nebesa jedno iznad drugog stvorio i na njima mjesec svijetnim dao, a sunce svjetiljkom učinio? Allah vas od zemlje poput bilja stvara, zatim vas u nju vraća i iz nje će vas sigurno izvesti. Allah vam je zemlju učinio ravnom, da biste po njoj hodili putevima prostranim. Nu, reče, gospodaru moj, oni mene ne slušaju i povode se za onima čija bogatstva i djeca samo njihovu propast uvećavaju i spletke velike snuju i govore, nikako božanstva svoja ne ostavljajte, i nikako ni Veda, ni suva, a ni Jegusa, ni Jeuka, ni Nesra ne napuštajte. A već su mnoge u zavodu doveli, pa ti njima i nađijama samo propast povećaj. I oni su zbog grijehova svojih potopljeni i u vatru će biti uvedeni i nikoga sebi mimo Allaha kao pomagače neće naći. I Nuh reče, gospodaru moj, ne ostavi na zemlji ni jednog nevjernika, jer ako ih ostaviš, oni će robove tvoje u zabludu zavoditi i samo će griješnika i nevjernika rađati. Gospodaru moj, oprosti meni i roditeljima mojim i onome koji kao vjernik u dom moj uđe i vjernicima i vjernicama, a nevjernicima samo propast povećaj. Džinni, u ime Allaha, milostivog, samilosnog. Reci, meni je objavljeno da je nekoliko džinnova prisuškivalo i reklo mi smo doista Kur'an koji izaziva divljenje slušali, koji na pravi put upućuje i mi smo un povjerovali i više nikoga nećemo gospodaru našim ravnim smatrati, a on nije neka uzvišeno bude dostojanstvo gospodara našeg, uzeo sebi ni druge, ni djeteta. Jedan naš bezumnik je o Allahu laži govorio, a mi smo mislili da ni ljudi ni džinnovi o Allahu laži ne govore. I bilo je ljudi koji su pomoć od džinnova tražili, pa su im tako obijest povećali. I oni misle, kao što i vi mislite, da Allah nikoga neće oživjeti i mi smo nastojali da nebo dotaknemo i utvrdili smo da je moćnih čuvara i zvijezda padalica puno. I sjedali smo okolo njega po busijama da bismo što čuli, ali će onaj ko sada prisuškuje na zvijezdu padalicu koja vreba naići. I mi ne znamo da li se onima na zemlji želi zlo ili im gospodar njihov želi dobro, a među nama ima i dobrih i onih koji to nisu. Ima nas vrsta različitih i mi znamo da ne možemo Allahu na zemlji umaći i da od njega ne možemo pobjeći. I mi smo, čim smo Kur'an čuli, un povjerovali, a ko u gospodara svoga vjeruje, ni štete ni nepravde ne treba da se boji. I ima nas muslimana, a ima nas zalutali. Oni koji islam prihvate pravi put su izabrali, a nevjernici će u džehennemu gorivo biti a da se pravog puta drže, mi bismo ih vodom obilnom pojili, da bismo ih time na kušnju stavili, a onoga ko neće da se gospodaru svome klanja, on će u patnju tešku uvesti. Džamije su Allaha radi i ne molite se pored Allaha nikome. A kad je Allahov rob ustao da mu se pomoli, oni su se u gomilama oko njega tiskati stali. Reci, ja se samo gospodaru svome klanjam i nikoga njemu ravnim ne smatram. Reci, ja nisam u stanju da od vas kakvu štetu otklonim, niti da nekom od vas neku korist pribavim. Reci, mene niko od Allahove kazne ne može u zaštitu uzeti, samo u njega ja mogu utočište naći. Samo mogu da oglasim ono što je od Allaha i poslanice njegove a onoga koji Allahu i poslaniku njegovu ne bude poslušan, sigurno čeka vatra džehennemska, u njoj će vječno i zauvijek ostati. I kad oni dožive ono čime im se prijeti, saznaće ko je slabiji i broje manji. Reci, ja ne znam da li će uskoro biti ono čime vam se prijeti, ili je gospodar moj odredio da će to poslije dugo vremena biti. On tajne zna i on tajne svoje ne otkriva nikome, osim onome koga on za poslanika odabere, zato on i ispred njega i iza njega postavlja one koji će ga čuvati, da bi pokazao da su poslanice gospodara svoga dostavili. On u tančine zna ono što je u njih, on zna broj svega što postoji. Umotani U ime Allaha, milostivog, samilosnog. O ti, umotani, probdi i noć, osim malog dijela, polovinu njezinu ili malo manje od nje, ili malo više od nje. I izgovaraj Kur'an pažljivo, mi ćemo ti doista teške riječi slati. Ta ustajanje noću zaista jače djeluje i izgovara se jasnije a ti danju imaš doista mnogo posla. Ispomini ime gospodara svoga i njemu se potpuno posveti. On je gospodar istoka i zapada. Nema Boga osim njega i njega uzmi za zaštitnika. I otrpi ono što oni govore i izbjegavaj na prikladan način. A mene ostavi onima koji te ulažu ugone, koji raskošno žive i da im malo vremena bit će u nas doista okova i ognja i jela koje u grlu zastaje i patnje nesnosne na dan kad se zemlja i planine zatresu i planine pješčani humci razbacani i postanu. Mi smo vam zaista poslali poslanika da bi svjedočio protiv vas, isto onako kao što smo i faraonu poslanika poslali. Ali faraon nije poslušao poslanika, pa smo ga teškom kaznom kaznili. Kako ćete se, ako ostanete nevjernici, sačuvati dana koji će djecu sjedom učiniti? Nebo će se toga dana rascijepiti, prijetnja njegova će se ispuniti. To je doista pouka i ko hoće, put ka gospodaru svome će izabrati. Gospodar tvoj sigurno zna da ti u molitvi provodiš manje od dvije trećine noći, polovinu njezinu ili trećinu njezinu a i neki od oni koji su uz tebe. Allah određuje dužinu noći i dana. On zna da vi to ne umijete izračunati pa vam prašta, a vi iz Kur'ana učite ono što je lahko. On zna da će među vama biti bolesni i oni koji će po svijetu putovati i Allahove blagodati tražiti i oni koji će se na Allahovu putu boriti. Zato izgovarajte iz njega ono što vam je lahko, i molitvu obavljajte i milostinju udjeljujte i draga srca Allahu zajam dajte, a dobro koje za sebe unaprijed osigurate, naći ćete kod Allaha još većim i dobit ćete još veću nagradu i molite Allaha da vam oprosti, jer Allah prašta i milostiv je. Pokriveni u ime Allaha milostivog, samilosnog. O ti pokriveni, ustani i opominji, i gospodara svoga veličaj, i haljine svoje očisti, i kumira se kloni, i ne prigovaraj držeći da je mnogo, i radi gospodara svoga trpi, a kada se u rog puhne, bit će to naporan dan, nevjernicima neće biti lagan, ostavi mene i onoga koga sam ja sama bez ičega stvorio i bogatstvo mu ogromno dao i sinove koji su s njim i čast i ugled mu pružio i još žudi da uvećam. Nikako. On doista prkosi ajetima našim, a naprtiću ja njemu teškoće, jer je smišljao i računao i proklet bio kako je proračunao i još jednom proklet bio kako je proračunao. Zatim je pogledao, pa se onda smrknuo i namrštio i potom se okrenuo i uzoholio i rekao, ovo nije ništa drugo do vrađbina koja se nasljeđuje. Ovo su samo čovjekove riječi. U sekar ću ja njega baciti, a znaš li šta je sekar? Ništa on neće poštijedjeti, kože će crnim učiniti, nad njim su devetnaestorica, mi smo čuvarima vatre meleke postavili i odredili broj njihov kao iskušenje onima koji ne vjeruju, da se oni kojima je knjiga data uvjere i da se onima koji vjeruju vjerovanje učvrsti i da oni kojima je knjiga data i oni koji su vjernici ne sumnjaju i da oni čija su srca bolesna i oni koji su nevjernici kažu šta je Allah htio ovim kao primjerom. Tako Allah ostavlja u zabludi onoga koga hoće i na pravi put ukazuje onome kome hoće, a vojske gospodara tvoga samo on zna i sekari ljudima samo opomena. I tako mi mjeseca i noći kada mine i zore kada svane, on je zaista najveća nevolja, ljudima je opomena onome između vas koji želi da učini dobro ili onome koji ne želi. Svaki čovjek je odgovoran za ono što je radio, osim sretnika. Oni će se u dženeckim bašćama raspitivati o nevjernicima. Šta vas je u sekar dovelo? Nismo, reći će, bili od onih koji su molitvu obavljali i od onih koji su siromahe hranili. I u besposlice smo se sa besposlenjacima upuštali i sudnji dan smo poricali sve dok nam smrt nije došla. Njima posredovanje posrednika neće biti od koristi, pa zašto oni pouku izbjegavaju, kao da su divlji magarci preplašeni koji od onih koji ih progone bježe, da. Svaki čovjek bi od njih tio da mu se daju listovi rašireni, nikada, jer oni se onoga svijeta ne plaše. U istinu, Kur'an je pouka i ko hoće, na umu će ga imati, a na umu će ga imati samo ako Allah bude htio, on je jedini dostojan da ga se boje i on jedini prašta. Smak svijeta U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kunem se danom kada smak svijeta nastupi i kunem se dušom koja sebe kori Zar čovjek misli da kosti njegove nećemo sakupiti? Hoćemo. Mi možemo stvoriti jagodice prsta njegovih ponovo, ali čovjek hoće dok je živ da griješi, pa pita kada će smak svijeta biti. Kad se pogled od straha ukoči i mjesec pomrači i sunce i mjesec spoje, tog dana čovjek će povikati kuda da se bježi, nikuda utočišta nema. Toga dana bit će gospodaru tvome prepušten. Toga dana čovjek će o onome što je pripremio, a što propustio obaviješten biti. Sam čovjek će protiv sebe svjedočiti. Uzalud će mu biti što će opravdanja svoja iznositi. Ne izgovaraj Kur'an jezikom svojim da bi ga što prije upamtio. Mi smo dužni da ga saberemo da bi ga ti čitao a kada ga čitamo, ti prati čitanje njegovo, a poslije mi smo dužni da ga objasnimo. U istinu, vi ovaj prolazni svijet volite, a onom drugom brigu ne vodite. Toga dana će neka lica blistava biti, u gospodara svoga će gledati. Toga dana će neka lica smrknuta biti, tešku nevolju će očekivati. Pazi, kada duša dopre do ključnih kosti i vikne se ima li vidara i on se uvjeri da je to čas rastanka i noga se uz nogu savije. Toga dana će gospodaru tvome priveden biti. Nije vjerovao, nije molitvu obavljao, nego je poricao i leđa okretao, a onda svojima bahato odlazio. Teško tebi, teško tebi i još jednom teško tebi teško tebi, zar čovjek misli da će sam sebi prepušten biti, da neće odgovarati? Zar nije bio kap sjemena koje se ubaci, zatim ugrušak kome on onda razmjer odredi i skladni mu lik učini i od njega onda dvije vrste muškarca i ženu stvori i zar taj nije kadar da mrtve oživi? Vrijeme U ime Allaha milostivog, samilosnog. Zar je to davno bilo kad čovjek nije bio pomena vrijedan? Mi čovjeka od smjese sjemena stvaramo da bismo ga na kušnju stavili i činimo da on čuje i vidi. Mi mu na pravi put ukazujemo, a njegovo je da li će zahvalan ili nezahvalan biti. Mi smo za nevjernike okove i sinđire i oganj razbuktali i pripremili. Čestiti će iz pehara piti kamforom začinjeno piće. Sa izvora iz kog će samo Allahovi štićenici piti i koji će kuda hoće bez muke razvoditi. Oni su zavjet ispunjavali i plašili se dana čija će kob svuda prisutna biti. I hranu su davali mada su je sami željeli siromahu i siročetu i sužnju. Mi vas samo za Allahovu ljubav hranimo, od vas ni priznanja, ni zahvalnosti ne tražimo. Mi se gospodara našeg bojimo, onoga dana kada će lica smrknuta i namrgođena biti. I njih će Allah strahote toga dana sačuvati i blaženstvo i radost im darovati i džennetom i svilom i za ono što su trpjeli nagraditi, naslonjeni na divanima, oni u njemu ni žegu ni mraz neće osjetiti. I blizu će im hladovina njegova biti, a plodovi njegovi će im nadohvat ruke stajati. Služit će ih iz srebrnih posuda i čaša prozirnih, prozirni od srebra, čiju će veličinu prema željama njihovim odrediti u njemu će iz čaše piće imbirom začinjeno piti, sa izvora u džennetu, koji će se sel bil zvati. Služit će ih vječno mlada posluga, da ih vidiš, pomislio bi da su biser prosuti. I kud god pogledaš, vidjet ćeš udobnost i carstvo prostrano. Na njima će biti odjela od tanke zelene svile i od teške svile, Nakičeni narukvicama od srebra i da će im gospodar njihov da piju čisto piće. To vam je nagrada. Vaš trud je dostojan blagodarnosti. Od vremena do vremena mi objavljujemo Kur'an tebi. Zato izdrži do odluke gospodara tvoga i ne slušaj ni griješnika ni nevjernika njihova. I spominji ime gospodara svoga ujutro i predveče i u jednom dijelu noći radi njega molitvu obavljaj i dugo ga noću hvali. A ovi, oni život na ovom svijetu vole doista, a ništa ih se ne tiče dan tegobni koji ih čeka. Mi ih stvaramo i zglobove im vezujemo, a ako htjednemo, zamijenit ćemo ih njima sličnim. Ovo je pouka, pa ko hoće držat će se puta koji gospodaru njegovu vodi, a vi ćete htjeti samo ono što Allah hoće, Allah u istinu sve zna i mudar je. On koga hoće uvodi u milost svoju, a nevjernicima je pripremio tešku patnju. Poslani u ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tako mi oni koji se jedan za drugim šalju, pa kao vihor hite. I oni koji objavljaju, pa razdvajaju i objavu dostavljaju, opravdanje ili opomenu, sigurno će biti ono čime vam se prijeti. Kada zvijezde sja izgube i kada se nebo otvori i kada se planine u prah zdrobe i kada se poslanici u određeno vrijeme skupe, do kojeg dana je to odloženo, do dana sudnjeg. A znaš li ti šta je dan sudnji? Teško toga dana poricateljima. Zar mi nismo drevne narode uništili i poslije njih i one koji su za njima dolazili? Isto tako ćemo sa svim griješnicima postupiti, teško toga dana poricateljima. Zar vas od neznatne tekućine ne stvaramo, koju na pouzdano mjesto stavljamo do roka određenog?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 pa ako se lukavstvom kakvim budete znali poslužiti, dovijte se protiv mene. Teško toga dana poricateljima. Oni koji su se Allaha bojali, bit će među izvorima u gustim bašćama i među voćem koje budu željeli. Jedite i pijte, prijatno neka vam je za ono što ste radili. Tako ćemo mi one koji čine dobra djela nagraditi. Teško toga dana poricateljima. Jedite i naslađujte se, ali za kratko. Vi ste zaista griješnici, teško toga dana poricateljima, jer kad im se govorilo budite prema Allahu ponizni, oni to nisu htjeli biti. Teško toga dana poricateljima, pa u koji će govor, ako ne u Kur'an vjerovati. Istinu je rekao uzvišeni Allah.